يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا Enyi mlioamini, zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilio juu yenu. Pale alipokufikilieni majeshi nasi tukiyapelekea upepo na majeshi msiyoyaona. Na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا Walipokujieni kutoka juu yenu na kutoka chini yenu na macho yalipokodoka na nyoyo zikapanda kooni nanyi mkamdhania Mwenyezi Mungu dhana mbalimbali. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Hapo ndipo waumini walipojaribiwa na wakatikiswa mtikiso mkali. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا Na waliposema wanafiki na wale wenye maradhi katika nyoyo zao, Mwenyezi Mungu na mtume wake hawakutuahidi ila udanganyifu tu. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا Na kundi moja katika miongoni mwao liliposema, enyi watu wa Yathrib, hapana kukaa nyinyi, rudini. Na kundi jingine miongoni mwao likaomba ruhusa kwa mtume kwa kusema, hakika nyumba zetu ni tupu, wala hazikuwa tupu. hawakutaka ila kukimbia tu walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilu alfitnata la'atawha wama talabathu biha illa yasira na lau kuwa wangeliingiliwa kwa pande zote kisha wakatakiwa kufanya khiana wangelifanya na wasingelisita ila kidogo tu ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا Na hakika walikwisha muahidi Mwenyezi Mungu kabla yake kwamba hawatageuza migongo yao.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 Tukawapelekea upepo mkali wa kimbunga ubaridi na malaika ambao nyinyi hamwaoni. Kikawaingia kiwewe katika nyoyo zao na Mwenyezi Mungu alikuwa mwenye kuviona vitendo vyenu na ukweli wa nia zenu. Basi akaingia kukulindeni. Walipokujieni kutoka upande wa juu ya bonde na kutoka chini na macho yakakodoka na nyoyo zikapanda mpaka kwenye koo kwa kufadhaika na kubabaika. Na nyinyi katika wakati ule wa shida kubwa kila namna ya dhana zilikujieni juu ya ahadi ya Mwenyezi Mungu. Si makusudio ya maneno haya kuwa maadui walikuja kutoka kila upande. Tukiangalia ufafanuzi wa tukio hili inadhihirika kuwa makusudio ni kuwa waliokuja kutoka upande wa juu ya Waislamu ni kabila ya Ghatfan na waliofuatia katika wakazi wa Najdi. Kwani wao walikuja pande za juu ya bara arabu upande wa mashariki na inatudhihirikia kuwa waliokuja upande wa chini ya waumini ni makureshi kwa sababu wao walikuja kutoka upande wa chini ya bara Arabu upande wa magharibi. Katika wakati ule waumini walifanywa mtihani ya kusubiri kwao juu ya imani, wakatikisika kwa hofu kwa mtikiso mkubwa. Nakumbuka shaka iliyowaingia wanafiki na wagonjwa wa nyoyo waliposema, Ahadi aliyotupa Mwenyezi Mungu na mtume ni ahadi ya uongo, imekusudiwa kutudanganya tu. Nakumbuka waliposema kikundi cha wanafiki na ambao wanaoregarega, enyi watu wa Yathribu, yani Madina, hapana maana kubakia hapa nyinyi katika vita hivi vya kushindwa. Rudini mwende makwenu. Na kundi jingine kati yao walimtaka ruhusa mtume warejee Madina na wakasema, Hakika nyumba zetu hazina ulinzi. Hatuna budi kurejea tukazilinde wala nyumba zao hazikuwa hatari kabisa kama walivyosema. Hawakutaka ila kukimbia vita tu kwa udhuru wa uongo. la ukuwa makundi ya majeshi ya maadui wangeliwaingilia Madina kwa kila upande na wakawataka watangaze kuwa wameuacha Uislamu na wawapige vita Waislamu. Bila shaka wangeliwakubalia yale waliotakiwa na wala wasingeli sita ila muda mfupi tu. Na hakika hawa wenye kukimbia kutoka midani ya vita walikwisha muahidi Mwenyezi Mungu kabla yake kuwa watasimama imara katika vita pamoja na mtume na wala hawatakimbia. Na ahadi ya Mwenyezi Mungu ni yenye kuulizwa kwa yule mwenye kuitoa na yampasa itimize. Waambie kukimbia kukufaeni kitu ikiwa ndiyo mnakimbia mauti au kuwawa maadamu ajali yenu imekushafika. Na ikiwa haijafika, basi hamtobaki mkistare katika dunia ila kwa muda wa umri wenu, nao ni mchache. Waambie hawa wanaobabaika, nani atake kulindeni na Mwenyezi Mungu akitaka kukuleteni shari au atake kuzuieni msipate kheri, akitaka yeye kukurehemuni wala hawatapata badala ya Mwenyezi Mungu yeyote wakuwalinda kuwalinda au kuwaokoa. Hakika Mwenyezi Mungu anawajua wanaozuilia miongoni mwenu na wanaowaambia ndugu zao unganeni nasi wala hawaingii katika vita vinaposhtadila kidogo tu. Wanapupa juu yenu kwa kuonekana dhahiri inapokuwa hapa na hofu. Na ikija hofu ya adui au ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, utawaona wanakuangalia na macho yao yanawazunguka hawajitambui kama hali ya mwenye kuzimia wakati wa sumbuko la kukaribia mauti. Na hofu ikiondoka, wanapita mpaka kukutukaneni na kukushutumuni kwa ndimi za kukata. Hao ni mabakhili kwa kila laheri Hao hawakuamini kwa nyoyo zao yapokuwa wametangaza kuwa ni Waislamu. Basi Mwenyezi Mungu amezibatilisha amali zao kwa ukafiri wao waliodhamiria. Na kubatilisha huko ni jambo jepesi kwa Mwenyezi Mungu. Aya hii tukufu inaashiria ukweli wa kisayansi ambao ulikuwa haujulikani namna yake wakati wa kuteremka Qurani tukufu. Ukweli huo ni kuwa jicho wakati wa kukurubia mauti au wakati wa hofu huzunguka. Na katika sababu za hayo ni kuwa kwa shida ya hofu utambuzi hutoweka. Ikawa mtu hajitambui, vituo vya navo zisiyotambua katika ubongo hupoteza mizani yake. Basi huwa huyo mwenye hofu kama mfano mwenye kuzimia kukaribia kufa. Jicho lake huzunguka na mboni ya jicho hupanuka na hubaki katika hali ya kukodoa macho mpaka kufa. Wanadhani hawa wanafiki kwamba majeshi ya makafiri yaliungana bado yapo pahali pao wanaizinga Madina na hayo makundi ya maadui yakirejea tena, watatamani haoga laiti wangelikuwa wanaishi pamoja na mabedui huko majangwani, wakidondoa habari zenu. Na lau wakibaki kwenye kambi zao na wasikimbie na majeshi mawili yakapambana, basi hata hivyo wasingepigana pamoja nanyi ila kidogo tu kama kujionyesha na watavyo kuwa nao walikuwamo.